السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد ya محمد مولى سبحانه وتعالى كذلك kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumaliza alqawaid alfiqhiyah katika mandhuma ya Sheikh Saadi Ijumaa hii ya leo tunaanza na fani nyingine katika fani za kisheria nayo ni fani ya usulul fiqhi dalili na misingi ya fiqhi القواعد الفقهيه tulikuwa tunakusanya mambo mengi yakifiki katika mlango mmoja lakini kwenye hii faa tutaangalia zile dalili za fiki hii vipi watu wa fikihi wamefikia katika hukumu zile za kisheria pale wanaposema kitu fulani ni wajib kitu fulani ni mustahab kitu fulani ni makruh kitu fulani ni haram kitu fulani ni mubah ni nini kimefanya mpaka wao wakafikia katika zile hukumu hicho kilichofanywa mpaka kufika katika zile hukumu kinajulikana katika usul al ni somo zuri lakini gumu somo zuri lakini gumu kiasi chake na sisi tunakuwa tunatoa misingi yake lao watu wao wanajua ile mistalahati ya hii fani lakini ni fani ambayo mtu anapokuwa anaitikani nayo hakika atakuwa amepiga hatua kubwa katika elimu elimu sio kuongea sana na wala msidhani kwamba kila anayeongea ana elimu elimu ni kitu kingine na kuongea ni kitu kingine bali ili mtu maneno yake anayoongea katika fatwa mbalimbali anaozitoa ili yawe sawa sawa na ili asalimike basi na mlazimu awe mjuzi wa hili somo au awe mjuzi wa hii fani kwa sio fani ya kitoto kifani kikubwa na anayejua hii fani hakuna mashaka atakuwa anaingia katika watu wenye elimu ndio maana unaweza kaangalia durusi zake ni chache kwa sababu wafundishaji wenyewe pia ni wachache na kama wapo huenda wanaangalia misa ya wanafunzi wakaona kwamba hawa wanasibiani huenda na ile somo lakini ukiangalia wahalisia wapo ambao wanastahili kusoma isipokuwa wenyewe waliofanya itikani na kuipa hii fani haki yake ni wachache ni wachache kama katika fani zingine wala alhamdu kama leo kwa akida ufundishaji umekuwa ni wengi kadhalika ilivyokuwa mambo ya tauhidi wafundishaji ni wengi kadhalika vitabu vya hadithi wafundishaji ni wengi lakini hizi fani zingine kama ilivyokuwa fikihi qawaid alfiqhiyya usul alfiqhi المقاصد الشرعيه السياسه الشرعيه wasomeshaji wake hamna kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kufungua milango kufungua milango kwa watu lao kiasi fulani wapige hatua katika nyanja ya elimu waliokuwa nayo kadhalika watumia akili zao kwenye kusoma na mtu anapokuwa anajikagua na kujiona vitu kama hivi hajui ndivyo atakavyokuwa anajua nafasi ya nafsi yake mtu anapokuwa anajikagua na vitu kama hivi wewe anapokuwa anajiona hajui anaijua nafasi ya nafsi yake na kujiweka pale ambapo yeye anapaswa kukaa kwa so, kuna baadhi ya watu wengine wanajikarisha sehemu ambayo si yao kujitutumua na kujipandisha hajakuwa sahili hapo kumbe ukiangalia katika upande wa elimu ni wachache ndio maana tunasema kwamba elimu ni kitu kingine na kuongea ni kitu kingine sasa kama ilivyokuwa kawaida fani zote tunavyokuwa tunasomesha kadri ya vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotujalia huwa tunaanza na mukaddima wakati tuliokuwa tumeanza kusoma fikihi tulianza na mukaddima kadhalika tulianza kusoma alqawaid alfiqhiyya tulianza na mukaddima na leo tunaanza usul alfiqhi la budda min almuqaddima ni lazima tuanze na mukaddima mukaddima ambao utachora njia kwa yule ambaye anayesoma hii fani ya yeye kupita na kama kawaida tunaanza na almabadi ulashara vianzilio kumi au misingi kumi ambayo kila msomi wa kila fani lazima aijue hiyo msingi mshairi yule aliweka zile beti zake zile zile beti zinaingia katika kila fani lakini katika tafsiri yake sasa ndio inategemea fani inayofundishwa ni fani gani ule mshairi ambaye anasema inna mabadi kulli fannin ashara الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف إن مبادئ كل فن عشر hakika msingi vianzilio vya kila fani ni kumi alhaddu كمسا حد taarifu wal na maudhui yake hiyo fani maudhui yake ni nini thumma thamara kisha matunda yanayopatikana kwa mtu kuijua hiyo fani wa nisbatun na inakonasibishwa hiyo elimu inanasibishwa wapi wa na fadhila zake hiyo elimu au hiyo fani walwadhi'u na muwekaji wake walismu na jina na ndio fani walistimdadu na ilikochukuliwa hiyo fani imechukuliwa wapi hukumu shar'i na hukumu ya kisheria ya kujifundisha kwake masail kadhalika masaili ya hiyo fa hivyo ndio vitu kumi ambavyo vinaitwa almabadi ula ashara walba'd bilba'd ittafa na baadhi ya ahli ilmi kwa baadhi ya hivi azio kumi kwa baadhi ya hii misingi kumi wametosheka yani wametaja baadhi yake tu waman dara aljamia hadha sharafa na mwenye kujua vyote basi itakuwa wamepata na kuhodhi utukufu hapo aliposema inna mabadi ya kulli fannin ashara alhaddu alhaddu kalimatun taani at-ta'rifa الحد كلمة تعني التعريف neno alhad linakuwa linamaanisha taarifu definition unaona wanasema wale wazungu wale labda nimepatia kutamka au vipi lakini wanakusudia taarifu yani uh, kutolea maelezo ile fani hiyo fani ni fani gani inazungumzia kitu gani فتعريف أصول الفقه فتعريف أصول الفقه تعريف أصول الفقه تعريف يا أصول الفقه التعريف الأول تعريف يا كوانزا علم يبحث أدلة الفقه أدلة الفقه الإجمالية علم يبحث أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها علم يبحث أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيدين وكيفيه الاستفاده منها وحاله المستفيد تعريف ya kwanza tunaposema usul al-fiqh ilmun yabhathu adillat al-fiqh al-ijmaliyya ni elimu ambayo inakuwa inafanya bahthi ni elimu ambayo inakuwa inafanya research ni elimu ambayo inakuwa inatafuta dalili za kifikihi za kiujumla yani ni elimu ambayo inapiga tochi dalili za fikihi za ujumla wa kaifiyat alistifadat minha na namna ya kupata faida kutoka kwenye hizo dalili wa kaifiyat minha na namna ya kupata faida kutoka kwenye hizo dalili wa hala almustafidi na hali ya mwenye kupata faida ay almujtahid mubarak anta mawjud ay almujtahid wa hala almustafid na hali ya mwenye kupata faida kwa hii elimu inakuwa inaangalia dalili za kifiki lakini za ujumla kwa sababu kuna dalili za kifiki za upambanuzi kuna dalili za kifiki za ujumla dalili za kifiki za upambanuzi ni zile dalili tunavyokuwa tunaangalia kila masala ya kifiki na dalili yake sisi katika hili somo hatuangalii hivyo lakini sisi tunaangalia dalili za ujumla na misingi ya ujumla tunaosema dalili ya ujumla mfano ilivyokuwa qurani ni dalili yote kadhalika tunaposema sunna ni dalili yote ile halafu ndani yake kunapatikana kawaid hizi kawaidi sasa ndio tunataka tuzifanyie tatbiki katika Qur'an na Sunna Allah na Qur'an anasema wa aqimus sala na simamisheni swala hii ni aya iko ndani ya Qur'an Qur'an si tunazingatia kuwa ni dalili ile yani yote ile tuna, tunaona kuwa ni dalili moja yote wa swala nasimamisha swala hii ni dalili ambayo inaonyesha ulazima wa watu kuswali sasa tunapokuja katika kitabu swala katika vitabu vya fiki tunakuja kuzungumzia kwamba swala tano ni wajibu au ni farad juu ya kila muislamu dalili ni ipi wa aqimu sala nasimamisheni swala sawa hii ni dalili ya kuonyesha uwajibu wa swala sasa vipi tumepata kwamba hii aya inaonyesha kwamba swala ni wajibu kwa kila muislamu wenyewe wanasema wa aqim au wa aqimu wenyewe wanasema felo amri hii ni kitendo cha kuamrisha sasa katika hili somo la usul fiki ndo kunapatikana kaida sasa ya mtu kutumia ambayo wenyewe wanasema al-amru lilwujub amri yoyote ambayo iko katika Qur'an au ambayo iko katika sunna inakuwa inafidisha uwajibu isipokuwa mpaka ije karina ambayo inatoa hiyo amri katika uwajibu kwa hiyo sasa hii al-amru lilwujub hii ndio tunaangalia sasa katika usul kwa hiyo tunakuja kuangalia zile aya zote ambazo zimekuja kwa sura ya amri na kuzifanyia tatbik pale tunavyosema al-amru lilwujub kwa hiyo aya yoyote ambayo ndani yake ina amri tunakuwa tunapata faida kwamba hilo jambo ambalo limeamrishwa katika hiyo aya hilo jambo ni wajibu kadhalika amri yoyote ambayo imekuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama tunapata faida kwamba hiyo amri au hilo jambo ambalo limeamrishwa ni wajibu isipokuwa mpaka sasa ije karina ambayo inaonyesha hilo jambo sio wajibu huenda ni sunna au vitu namna kama hiyo kwa hiyo ilmu ni yabahathu adillat alfikr ijmaliyya ni elimu ambayo inafanya research na kutafuta na kuangalia dalili za kifikiri za kiujumla wa kaifiyat al minha na namna ya kupata faida kutoka katika hizo dalili kwa sababu kuna wakati mtu anaweza akaitumia aya kuwa ni dalili ya kitu fulani lakini ukimuuliza umefanya fanyaji hiyo aya kuwa ni dalili katika hicho kitu asijue kwa ndio anakuta tu ameandika na yeye akachukua hivyo hivyo au yeye tu mwenyewe akaamua kuitumia hiyo aya kuwa ni dalili hiyo sehemu lakini umepata pataje katika hiyo aya kuwa hiyo aya yako ulioeleza ni dalili katika hayo masala sasa ili mtu ajue hayo ndo anabidi asome usul fikhi wa kaifiyatal istifadat minha na namna ya kupata faida kutoka katika hizo dalili wa halal mustafid na vile vile tunaangalia hali ya yule mwenye kupata faida ambayo ni mujitahidi ambaye ni mujtahid ambaye yeye anajua vitu vingi vya kisheria anajua Qur'ani zile aya zote ambazo zinazungumzia mambo ya ahkam anajua hadithi ambazo zinazungumzia habari za ahkam kadhalika anajua lugha ya Kiarabu anajua ah, ulumu la hadithi hata kwa kuiga kwa watu wengine lakini anajua usul fiqh anajua alqawaid alfiqhiyya na mfano wa vitu namna kama hiyo huyu mtu anaitwa almustafid ikiwa na maana ya almujtahid kwa nini kwa sababu mtu wa kawaida akina sisi hawezi kuwa na uwezo huo masala ya kutokea na kuona kwamba haya masala dalili yake ni kadha isipokuwa mpaka mtu ambaye amepewa malaka ya kipekee kwa hiyo huyu mustafid huyu ambaye ana uwezo wa kufika katika hukumu za kisheria kwa kupitia dalili kadhalika hali yake ile tunaiangalia katika usul fiqh ni nani anastahili kuwa mujtahid ni nani anastahili kauli yake kuchukuliwa na ni nani yeye inabidi awe mukallidi au anaiga tu na kuchukua kauli za watu wengine haya yanasomwa kwenye usul alfiqh hiyo ni taarifu ya kwanza ataarifu thani taarifu ya pili al-ilmu bil qawaidi al-ilmu bil qawaidi yutawassalu biha ila al-ahkam ash-shar'iyyah al-ilmu bil qawaidi يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية العلم بالقواعد elimu ya mtu kujua kawaidi elimu ya mtu kujua misingi yutawassalu biha ila al-ahkam ash-shar'iyya inafikiwa kwa hiyo misingi inafikiwa kwa hizo kawaidi kwenye hukumu za kisheria min adillati hatafsiria kutoka kwenye dalili zake zilizopambanuliwa hiyo ni taarifa ya pili ukifanya tariki hakuna tofauti kubwa kihivyo lakini uh, hapa anachokusudia ni mtu kujua zile kawaidi ambazo atakuwa anazitumia katika zile dalili za tafsiri katika zile dalili za masala mbalimbali ambayo yanayohusiana na fikhi akazifanyia tatbika na kutolea hukumu والموضوع موضوعه موضوع ya elimu ya usul al-fiqh موضوعه الادله الشرعيه الادله الشرعيه الموصله الى الاحكام الشرعيه الأدلة الشرعية الموصلة إلى الأحكام الشرعية وأقسامها وأقسامها واختلافها الأدلة الشرعية الموصلة إلى الأحكام الشرعية وأقسامها واختلافها واختلافها ومراتبها ومراتبها وكيفية الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد وحال المستفيد موضوع اصول الفقه الادله الشرعيه ندليل ذك za maudhui yake ni dalili za kisheria dalili za kisheria Qur'an sunna qiyas ijma almusilatu ila alahkam alshar'iyya zinazofikisha kwenye hukumu za kisheria dalili za kisheria zinazofikisha kwenye hukumu za kisheria wajib mustahabu mubahu makruhu haramu kwa hiyo sasa maudhi yake tunaangalia kupitia hizi dalili za kisheria ambazo zinafikisha watu katika hukumu za kisheria wa aksamuha na vigewanyo vyake. Hizi dalili za kisheria zimegawanyika. Hizi dalili za kisheria zime zimegawanyika. Katika dalili za kisheria kuna dalili ambazo wanawachoni watu wameafikiana kwamba hizi ni dalili na ziko dalili zingine ahlul ilmi wametofautiana miongoni mwa dalili ambazo wamefikiana kama ilivyokuwa Qur'an ilivyokuwa sunna ilivyokuwa ijma ilivyokuwa kiasi hizi dalili ahlul ilmu wamefikiana isipokuwa wale ambao uh, wamekuwa ni shudud kama walivyokuwa dhahiria katika ishu ya kiasi na kuna al-adilla al fiha na kuna dalili ambazo watu wa elimu wametofautiana kama ilivyokuwa kauli sahabi kauli ya sahaba je ni dalili sio dalili wako ahlele wanasema kwamba kauli ya sahaba ni dalili wengine wanasema la sio dalili sio dalili japokuwa sisi mahanabi tunasema ni dalili na ndio maana kuna baadhi ya masala mengi sisi tumetafarrad na madhhabu zingine kwa sababu ya kufanya ihtimadi kwenye kauli ya sahaba na kadhalika shar'u man qablana sheria za wale ambao wamepita kabla yetu ah banu israil ahlul kitab zile sheria zao je ni dalili ni sheria za kwetu sisi au sio sheria zetu sisi leli mumetofautiana kuna wanaona kwamba zile ni sheria zetu kuna wanaona sisi sheria zetu wahakadha kwa hiyo katika zile dalili ambazo zinafikisha watu katika hukumu za kisheria kuna vigezo vyake kadhalika wakhtilafuha na hitilafu zake katika hizo dalili kuna ikhtilafu kama ilivyokuwa katika Qur'ani kuna baadhi ya vitu mle ndani kuna ikhtilafu baina ya ahli ilmi mfano ilivyokuwa qira'atu shadha qira'a shadha eh, qira'a shadha Eh, ni kiraa ambayo imethibiti lakini haijaja katika sura ya atawatur je kiraatu shadha inaweza kufanyiwa istinbat ikatolewa hukumu au haiwezekani kuna wengine wanasema kwamba watu wanaweza wakaifanyia istinbat wakafikia katika hukumu watu wengine wakasema hapana na katika hivi vitu vyetu kunakuwa na athari ya kutofautiana ahlul ilmi mfano katika masala ya kafara kafara eh, ya ya kiapo mfano kama mtu vile vitu vitatu vya mwanzo ambavyo vinakuwa ala takhiri akishindwa kisha katika hatua ya kufunga kule kufunga atafunga kwa mfululizo au anaweza akatofautisha kuna wengine anasema kwamba atafunga mfululizo kwa nini kwa kuegemea kiraa shadha ibn mas'ud thalatha ayyam mutatabi'at siku tatu zenye kufuatana sasa ile mutatabiat ni qira'atu shadh yani kwenye msahafu kama ulipokuwa ukifungua huwezi kukuta hiyo qira'a lakini ni thabit sawa sasa je kwa sura hii tunaweza kufanya kuwa ni dalili na tukatolea simba tukafika katika hukumu ya sheria tukisema na maana yake kwamba zile siku tatu italazimu mtu afunge mfululizo lakini asiyozingatia hilo yeye ataona kwamba ni kiraha shadha ataamua kuachana nayo ikisha kuwa hivyo maana yake yeye hatoshurutisha zile siku tatu kufunga kwa mfululizo wa maratibuha na daraja zake wa maratibuha na daraja zake hizo dalili tunazozungumzia zina maratibu kuna ambazo zinazotangulizwa na kuna ambazo zinazofuata kuna zinazofuata kuna zinazofuata wa kaifiyatu liistidlali biha na namna ya kuzifanya kuwa dalili na namna ya kuzifanya kuwa dalili kwa sababu dalili kuwa kwake sahihi hailazimishi lazima itumike kila sehemu ndio maana wenyewe wanasema sihhatu dalil la yastalzimu al-istidlal bihi Kusihi kwa dalili hakulazimishi hiyo dalili mtu kuifanya kuwa dalili kila sehemu. Kwa hiyo hata katika masala ya kujibu maswali, masala ya kutoa fatwa, lazima mtu awe anajua namna gani ataifanya dalili kuwa ni swalehe katika hilo jibu lake atakalolitoa au katika fatwa yake atakayoitoa. wakaifia kaifiyatul istidlal biha na namna ya kufanya hizo dalili kuwa ni dalili wa halu mustafidi na hali ya yule ambaye anayepata faida ambaye ni nani almujtahid tayib annabi anasema thumma thamara kisha matunda ni matunda gani ambayo mtu anayoyapata kwa kusoma usulu al-fiqh thamaratuhu thamaratuhu matunda yake ambayo mtu anayapata kusoma usul fiqh athamaratu alula husulu ridha rabbi husulu ridha rabbi husulu al-ulum لأنه shariyya العلوم ridha rabbi li'annahu min al-ulum العلوم shariyya kupata ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu usulul fiqh ni katika elimu za kisheria usulul ridha rabbi kupata ridha za Allah subhanahu wa ta'ala لانه من العلوم الشرعيه kwa sababu usul fiqh ni katika elimu za kisheria kwa mtu anapokuwa anasoma katika matunda anayoyapata ni kupata ridha za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni katika elimu za kisheria kwa mtu atakapokuwa anakaa katika majlisi ya kusoma usul fiqh atakuwa anapata thawabu kwa nini kwa sababu amekaa katika vikao ambavyo ni vikao vinavyosoma elimu ya kisheria vikao ambavyo mtu anakuwa anapata thawabu kama atakuwa amekaa kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala athamaratu thania matunda ya pili ambayo mtu anayapata kwa kusoma usul fikihi fahamu llahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam fahamu llahi وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأحكام الشرعية فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأحكام الشرعية kujua كتاب الله قران Qur'an mtu anapokuwa anasoma usul fikihi anakuwa anajua kitabu جوا كتاب الله وسنة رسوله wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam na kujua sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa maarifatu al-ahkam shar'iyya na kujua hukumu za kisheria mtu anapokuwa anasoma katika matunda anayoyapata ni yeye kujua hukumu za kisheria athamaratu thalitha matunda ya tatu hifdhu dini hifdhu ad-dini hifdhu ad-dini وذلك تبيين وذلك تبيين أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان حفظ الدين وذلك تبيين أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ولكل حادثة ونازله kuhifadhi dini hifdhu dini kuhifadhi dini wadhālika tabyiinu anna shari'ata na hilo ni kubainisha kwamba hakika sheria hii ya dini ya Kiislamu salihatun likulli zamanin wa makan ni yenye kufaa kila zama na kila sehemu kwa kupitia usul fikhi mtu anakuwa anahifadhi dini kwa sababu kuna kubainisha kwamba hakika hii sheria yetu ya dini ya Kiislamu ni yenye kufaa kila zama na kila sehemu walikulli hadithatin wa nazila na kila tukio na kila kitu chenye kutokea walikulli hadithah na inafaa kwenye kila tukio wa nazila na chenye kutokea kwa mtu anakuwa anapata faida ya namna hiyo thamaratu rabi'a matunda ya nne alqudratu ala al-istinbati al-qudratu ala al-istinbati wa fahmu al-ulum al-ukhra al-qudratu ala al-istinbati wa fahmu al-ulum al-ukhra al-qudratu ala al-istinbati kuwa na uwezo wa kufanya istimbat kuwa na uwezo wa kutoa hukumu za kisheria wa fahmu al-ulum al-ukhra na kufahamu elimu zingine yani mtu anapokuwa anafuatilia usul al-fiqh haitotoshe tu ya kujua usul al-fiqh peke yake bali atafikia hatua kujua elimu zingine sasa kama ilivyokuwa lugha ya Kiarabu atakuwa anajua kwa sababu haiwezekani mtu kujua usul al-fiqh aliyekuwa lugha ya Kiarabu hajui muhali kwa sababu kuna wakati zinatumika herufi tu na hizo herufi zikawa na maana kama ilivyokuwa ala kuna wakati natumika lile wajibu kwa ajili ya kuonyesha uwajibu wa kitu ilivyokuwa alba kuna wakati nakuwa lile isti'ana na kuna wakati nakuwa lile musahaba wa hakadha la kuna wakati nakuwa litali kuna wakati nakuwa lilmilk na kuna wakati nakuwa lile ibaha kwa ajili ya kuonyesha uhalali wa kitu na ndio maana kwenye vitabu vya fikhi unaweza kukuta tu wa uh, lilmurtahid yani yajuzu lilmurtahid kwa hiyo lam pale inakuwa inaonyesha nini aliba wa haka kwa hiyo msio mnaona kwamba zile herufi zimewekwa tula ziko zilikotokea kwa na kufahamu elimu zingine athamaratul khamisa matunda ya tano ambayo mtu anayapata kwa kujua elimu ya usul fikihi maarifa la imma معرفة طرائق الأئمة في مذاهبهم وفتاويهم معرفة طرائق الأئمة في مذاهبهم وفتاويهم معرفة طرائق الأئمة kujua njia za معرفة طرائق الأئمة kujua njia za في مذاهبهم madhahibihim katika zao kujua njia za maimamu katika madhehebu zao wapatawihim na fatwa zao mtu anapokuwa anajua usul fikihi anakuwa anapata uh, maarifa ya namna hiyo anadhum anasema wa nisba hii elimu inanasibishwa wapi hii elimu inanasibishwa wapi nisbatu nisbatuhu huwa min al-ulum ash-shar'iyyah هو من العلوم الشرعيه كاصول الحديث للحديث wa usuli at-tafsiri litafsiri huwa min al-ulum ash-shar'iyyah كاصول الحديث للحديث واصول التفسير للتفسير usul fikih ni katika elimu za kisheria usul fikih ni katika elimu za kisheria ka usul alhadith lil hadith kama ilivyokuwa misingi hadith kwa hadith musalah alhadith ulum alhadith kwenye hadith wa usul usuli tafsir litafsir na kama ilivyokuwa usuli tafsiri kwenye masala ya tafsir tafsir ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa fadluhu wa kutubu فضله فضله ما ورد من النصوص ما ورد من النصوص في الحث على طلب العلم ما ورد من النصوص في الحث على طلب العلم والتفقه في الدين في الحث على طلب العلم والتفقه في الدين ma warada minan nusus ni yale yaliyokuja katika dalili yale yaliyokuja katika dalili filahasi ala talab alilm katika kuhimiza kutafuta elimu filahasi ala talab alilm katika kuhimiza kutafuta elimu watafakkuhi fi dini na kujipa fikhi katika dini zile dalili zote zinazo zinaonyesha umuhimu wa kutafuta elimu na umuhimu wa mtu kuwa na fikhi katika dini zinaingia katika mtu Uh, kupata fadhila atakapokuwa amejifundisha usulul fiqh anasema wal wadhi'u wadhi'uhu wadhi'uhu mwekaji wake yani wa kwanza kabisa kuandika kwenye fani hii ya usulul fiqh wa kwanza kabisa kuandika katika fani ya usulul al-fiqh wadhi'uhu huwa al-imam Muhammad ibn Idrisa الشافعي هو الامام محمد بن ادريس الشافعي في كتابه الرساله هو الامام محمد بن ادريس الشافعي في كتابه الرساله وكwanza kabisa kuandika katika hii fani ya usul fiqh ni Muhammad ibn Idris al-Shafi al-Imam al-mashhur imam mashhur ambaye ni sahibu wa madhhab ya Shafi'iyya fi kitabihi risala katika kitabu chake risala kaandika Imam Shafi kitabu risala kwa katika hicho risala hicho ndani yake sasa ndio kuna usulu al-fiqh hii kitabu ar-risala yeye aliita risala kutokana na jinsi alivyokuwa ameandika alladhi arsalaha ila al-qadhi عبد الرحمن المهدي لما طلب منه أن يجعل القواعد يعرف بها أصول الاستنباط والاستفادة منها hii risala alikuwa ameituma maneno ni kama faida tu si lazima kuandika kama mtu ataandika kwenda baadaye atakapokuwa amerudia kusikiliza sauti hii risala alikuwa ameiandika na kuituma kwa al-Qadhi Abdurrahman al-Mahdi lamma talaba minhu pindi huyu kadhi Abdurrahman al-Mahdi alipomtaka Imam Shafi aniyaj'al al-qawaida ajalie misingi ajalie kawaid yurafu biha usul istinbat kwa hizo kawaid itafahamika misingi ya kufanya istinbat misingi ya kutoa hukumu za kisheria walistifada minha na namna ya kupata faida kutoka katika hiyo misingi wa hadha lamma kana fil iraq na alikuwa ameandika mwanzoni alipokuwa Iraki yani mara ya kwanza kabisa Abdurrahman uh, ibn Mahdi Abdurrahman al-Mahdi alipotaka kumtaka Imam Shafi kuandika hiyo misingi Imam Shafi akatoa alikuwa Iraki akaandika ile risala walamma dhahaba ila misra alafa ar-risala min jadid pindi alipoenda Misri akaandika ar-risala upya Imam Shafi mwanzo alikuwa Iraki baadaye kahama kahamia Misri Misri kakaa takriban miaka minne lakini kipindi ambacho alikuwa ametengeneza madhhab ya Shafiia kwa nini kwa sababu wakati yuko Iraq kuna baadhi ya vitu alikuwa navyo na kuna baadhi ya hukumu alikuwa anazitoa lakini alipofika Misri na kukuta maraji zingine alipokuwa anasoma ikawa anaachana na baadhi ya hukumu ambazo alikuwa amezitoa wakati yuko Iraq na ndio maana katika madhahab ya Shafia wao wana kauli mbili kuna kauli ya zamani na kuna kauli jadidi sababu ndio hiyo wakati yuko Iraq na wakati uko yuko Misri kwa hiyo hii arisala mwanzoni alikuwa ameandika aliyekuwa yuko Iraq alipofika Misri akaiandika tena upya anasema walisimu اسمه اسمه يعني اسم هذا الفن أو اسم هذا العلم جينا لهي إليه اسمه أصول الفقه اسمه أصول الفقه جينا لك أصول الفقه جينا لهي فن أصول الفقه انا anasema walisimdad walisimdad na sehemu iliyochukuliwa sehemu iliyochukuliwa hii tani ya usolo alfiki imechukuliwa wapi imetokea wapi istimdadu istimdaduhu اولا يستمد من الكتاب والسنه يستمد من الكتاب والسنه وهما asrul ahkam الشرعيه يستمد min alkitabi والسنه وهما اصل الاحكام الشرعيه elimu inachukuliwa kutoka katika kitabu na sunna kutoka kwenye Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam wa huma na hicho kitabu na sunna na hiyo Qur'an na hadithi asrul ahkam shar'iyya ndiyo asili ya hukumu za kisheria kwa hiyo hii elimu sio elimu ambayo watu wamekaa tu huko na kutunga la ni elimu ambayo inatoka katika kitabu na sunna ثانيا ويستمد كذلك من علم التوحيد والعقيده ويستمد كذلك من علم التوحيد والعقيده ويستمد كذلك na inachukuliwa vile vile wayusamaddu kadhalika na inachukuliwa vile vile min ilmi tauhid wal aqida kutoka kwenye elimu ya tauhid na aqida inachukuliwa vile vile kutoka kwenye elimu ya tauhid na aqida kwa sababu mpaka mtu atoe hukumu ya sawa sawa ah kutoka kwenye dalili afanye simbati afike katika hukumu hakuna mashaka lazima awe na itikadi uh, ya sawa sawa baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala ثالثا ويستمد ايضا من اللغه العربيه ويستمد ايضا من اللغه العربيه na inachukuliwa pia katika lugha ya Kiarabu Inachukuliwa pia katika lugha ya Kiarabu. Na ndio maana kuna baadhi ya mabahith ziko katika hii elimu zinakuwa zinataallaki na lugha ya Kiarabu. Tutafika milango ambayo mabahithi zake ni mabahithi za lugha ya Kiarabu. Tayib. Mada kala an-nadhim qala hukumu shari'i. Hukumu ya sheria ya kujifundisha kwake. Hukumu yake ni ipi? Je, ni faradhi kifaya au ni faradhi aini? Hukumu taallumihi. Hukumu taallumihi hukumu ya kujifundisha kwake hukumu ya kujifundisha kwake huwa fardhu kifayati huwa fardhu kifaya hukumu ya kujifundisha kwake ni fardhu kifaya faradhi kifaya ambayo baadhi ya watu wakiwa wanajua wengine kama wajui basi hao sio jua waweza kupata madhambi kwa kupatikana baadhi ya watu wanejua kwa nini kwa sababu wale ndio watakao kuwa wanafanya kazi ya simbabu na hao wasiojua watakuwa wanafanya kazi ya kuuliza wale wanaojua kwa ni faradhu kifaya وقد يتعين بعض الاحيان وقد يتعين بعض الاحيان وقد يتعين بعض الاحيان وقد يتعين بعض الاحيان na inaweza ikawa faradhu aini baadhi ya nyakati وقد يتعين بعض الاحيان na inaweza kuwa faradhu aini baadhi ya nyakati قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام من هو ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة هو فرض عين هو فرض عين لمن أراد الاجتهاد هو فرض عين لمن أراد الاجتهاد والحكم والفتوى هو فرض عين لمن أراد الاجتهاد والحكم والفتوى هي علم أصول الفقه هي فان أصول الفقه لفرض عين لمن أراد الاجتهاد وأنه يتلقى الاجتهاد kwa yule ambaye anayetaka kuwa mujitahid ni lazima asome usul fikhi wala hukma na hukumu wala hukma na hukumu sawa sawa kuwa uh, hakim katika mahakama za Kiislamu au kutoa hukumu ya masala mbalimbali akitaka kuwa hivyo lazima asome usul fikihi wal fatwa na fatwa wal fatwa na fatwa kama unataka uwe mufti ukae pao unaulizwa maswali unajibu alaika bi usul fiqh ni juu yako kusoma usul fiqh utakulazimwa usome usul al fiqh wa illa nyamaza tu ila nyamaza maana usije ukaburunda huko mambo yakawa mengine طيب قال الناظم مسائل مسائله مسائله مسائل يهي فاني اصول الفقه مسائله مسائل يهي فاني اصول الفقه اصول الفقه يبحث الأدلة الإجمالية أصول الفقه يبحث الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد أصول الفقه يبحث الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد hii usul fiqh inafanya kazi ya kutafuta dalili za ujumla na namna ya kupatia faida na hali ya mwenye kupata hizo faida yani mujtahid usul fiqh yabhath al-adilla al-ijmaliyya usul fiqh inafanya ba natafuta dalili za ujumla wa kaifiyat al minha na namna ya kupata faida wa hali al na hali ya mwenye kujitahidi